68 skirsnis. Vilniuje 1559 metais rūpiučio 31 dieną buvo sudaryta Lietuvos sutartis su Livonijos ordino magistru, o rugsėjo 15 dieną su Rygos arkivyskupu. Magistras Ketleris ir arkivyskupas Vilhelmas su savo valdomis pasidavė Zigmanto Augusto globai už jo įsipareigojimą ginti savo globotinius nuo Rusijos. Šiai gynybai paremti ordinas Lietuvai įkeitė savo Bauskės daugpilio Ludzos Rezeknės pilis, arkivyskupas Vileko Lielvardės pilis ir Lubanus Berzaunus dvarus. Jie pasiliko teisę šias valdas karui pasibaigus išpirkti atitinkamai už 600 tūkstančių ir 100 tūkstančių florenų. Jei karas neatsinaujintų, jos turėjo būti gražintos be išpirkos. 1559 m. Vilniaus sutartis faktiškai skelbė tik Lietuvos suzerenitetą Livanijai, bet paliko pastarosios valstybingumą. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės bajorija Livonijos atžvilgių buvo taip nusiteikusi kaip Lenkijos bajorija Lietuvos atžvilgių. Jau Vilniaus Seime didysis kunigaikštis buvo prašoma žemės Livonijoje dalinti tik Lietuvos valdiniams. Zigmanto Augusto atsakymas buvo daugiaprasmis. Jis nurodė, kad žemės Livonijoje gautos tik kaip ustatas, tačiau pažadėjo atsižvelgti į didžiosios kunigaikštėjos valdinių pageidavimus. Jis sutiko, kad paėmus iš įkeistų valdų tektų Lietuvos iždui. Šiaip ar taip Vilniaus sutartis padidino bajorijos suinteresuotumą kariauti dėl Livonijos. Tai buvo padaryta pačiu laiku, nes 1559 m. lapkričio mėnesį karo veiksmai Livonijoje atsinaujino. Lietuvos paliaubų sutartis su Rusija iki 1562 metų leido kol kas apsiriboti vien tik Livonijos karo veiksmų teatru. 1559 metų lakryčio pabaigoje į Livoniją džygiavo tūkstantis Lietuvos algininkų užimti perleistų pelių. Jiems vadovavo stalininkas Jonas Hotkevičius, Vokietijos imperatoriaus Karolio V dvare išėjęs kietą karo mokyklą. Lietuvių įgulos įsikūrė Bauskės, Daugpilio, Ludzos, Marienhauseno, Rozitės pilyse. 1559 metų pabaigoje buvo paskelbtas didžiojo etmono Mikalojaus Radvilos rudojo vadovaujamas visuotinis šaukimas ir susirinkę pašauktiniai 1560 metų pradžioje išvyko į Libaniją. Kariuomniai buvo įsakyta neskriausti vietos gyventojų. Tokiu atveju iš jų buvo grobiama kaip savo o ne kaip priešų šalyje. 1559 metais spalio 22 dieną Zigmantas Augustas kreipėsi į ordino magistrą ir Rygos arkivyskupą, prašydamas įkurdinti lietuvių įgulas, ir jo prašymas buvo patenkintas. Lietuviams pavyko suderinti savo veiksmus su livoniečiais, o Rusija nebeturėjo didžiuliais kariniais persvarus. Kaip numatė 1559 metų Vilniaus sutartis, 1560 m. sausį į Maskvą nuvyko Zigmanto Augusto pasiuntiniai perspėję rusų pusę, kad Livanija yra Lietuvos protektoratas. Susidarti su Rusija nepavyko. Jonas ketvirtasis buvo nepatenkintas Adaševo nuolaidomis. Jei pastarasis siekė nukreipti Rusijos ekspansiją link juodosios jūros, pratesdamas Kazanės ir Astrachanės prijungimų kryptį, tai caras nuėjo užvaldyti visą Livoniją su jūs Baltijos uostais. Pirmai Lietuvos pašauktinių pamainai sugrįžus namo, 1560 m. vasarą juos pakeitė antrasis pašauktinių kontingentas. Jonas Vatkevičius atvedė naują algininkų būrį, kaip ir anksčiau Lietuvos kariuomenės kokybinių pranašumų teko atremti rusų kiekybinį pranašumą. Vilniaus sutartis leido Lietuvos kariuomenė įžengti į Livonijos teritoriją kaip šalies apgynėjai. Tuo buvo užkirstas kelias iš esmės pasinaudoti Livonijos agoniją, kurią jau visi laikė neišvengiama, Danijai ir Švedijai. Šioms šalims teliko galimybė pasinaudoti pavienių grupuočių paslaugomis, bet Lietuvos remiama Ketlerio grupuotė turėjo akivaizdžią persvarą. Jai pačiai nebeliko kitos išeities, kaip tik pasikliauti Lietuvos paramą. Vilniaus sutarties akivaizdoje imperatoriui Ferdinandui I nebeliko nieko kito, kaip 1560 metų pradžioje prašyti Zigmanto Augusto ginti Livaniją. 1560 metais lietuvių įgulos užėmė Ermeso, Karhuso, Pernų, Švanemburgo, Trikatuos, Spaidės, Cesių Valmiros pilis. 160 lietuvių įgula tų metų sausį įsikūrė Talinę, trukdydama Švedijos užmačiums. Šioje vietoje reikėjo veikti ryštingai ir atsargiai – Dar 1558 m. Liepą Talinas pripažino Danijos karaliaus valdžią, bet tų pačių metų pabaigoje Ketleris užvaldė Talino pilį. Livonijai tapus tarptautinių prieštaravimų mazgų įvykiai klausėsi sudėtingiau negu numatė Mikalojaus Radvilos juodojo scenarius. 1560 m. pradžioje rusai atnaujino polimą, paėmė Aluksnę ir Vilgendį, reidais pasiekė Kuršą. Į Lietuvos 1560 metų sausio pasiuntinybę atsakyta tik po kelių mėnesių. Caro pasiuntinys Sučiavas pakartojo tik tai, kad Livanija priklauso Rusijai. Liepos mėnesį atvykusiai į Maskvą lietuvių pasiuntinybei net nebuvo įtiktas raštiškas atsakymas. Šiek tiek vilties suteikė 1560 m. rūpjūtį atvykusi Rusijos delegacija, kai buvo užsiminta apie vienos, kurios Zigmanto Augusto sesers sonaus bet labiau norėta Kotrynos ištekinimą už carų. Tačiau abipusės tai suprato labai skirtingai. Jonas ketvirtasis čia tematė būdą Livonijai užvaldyti, gaudamas ją kaip karalaitį skraitį. Iškilo ilgo karo su Rusija perspektyva. Lietuvai teko skelbti kariuomenės šaukimus 1560 ir 1561 metais. Mokesčių sankcionavo 1559-1561 metų Seimai. Augantys mokesčiai pradėjo ryti išaugusias valstybės pajamas. Jei 1551 metais sidabriniais buvo imami 5 grašiai nuo žagrės, tai 1561 metais 20 grašių. Zigmantui Augustui pavyko neleisti Vokietijos imperatorių susiblokuoti su Danija ir Švedija – Vokietijos reikstagas nors ir priėmė kelis nutarimus Livonijai remti 1560-1561 metais. Toliau žodžių nenuėjo. Tačiau Zigmanto Augusto diplomatija nebepajėgė sustabdyti Danijos ir Švedijos veiksmų. 1561 metais gegužės mėnesį Danijos karalius Kristijonas III atsiuntė į Saremą savo vietininką. Dar povingesnį darėsi Švedija – juolab kad Ketlerio pozicija nebuvo vienareikšmiška. 1560 m. rugsėjų mėnesį mirus atsargiajam Švedijos karaliui Gustavui, Ketleris nusiuntė pasiuntinį pas jo įpėdinį Eriką XIV. Jau 1561 m. kovo pabaigoje į Taliną atvyko Švedijos atstovas Mikalojus Gristiersonas dėrėtis dėl miesto paėmimo į Švedijos protektoratą. Maža lietuvių įgula Talinė praktiškai tapo izoliuota. Jai negalėjo padėti ir pernuostą miestį įsitvirtinę lietuviai. Nepavyko nieko Maskvoje pasiekti ir 1561 metų sausio pabaigoje ten išvykusiems Jonui Šimkevičiui ir Jonui Haikai. Tokia reikalų klautis lėmė didelę Rusijos baimę Talino miestui. 1561 metų gegužės 3 dieną jis pasidavė Švedijai – Gegužės ketvirtą dieną švedams buvo perduota Talino tvirtovė. Gegužės šeštą dieną Švedijos valdžia pripažino Harijų, vyrų ir Ermės žemių bajoryje. Švedija didino savo pretenzijas 1561 metais, jos atstovai slaptai tarėsi su Ryga. Norėjusiems suartėti su Lietuva ir Lenkija Eriko 14 broliui, Suomijos kunigaikščių Jonui Švedijos karalius 1561 metų rudenį trukdė vesti Zigmanto Augusto seserį Kotryną. Vis dėlto tų pačių metų rugsėjai Zigmantas Augustas prieimė Joną Kaune, o spalio ketvirtą dieną Vilniuje įvyko Jono ir Kotrynų sutuoktuvės. Tačiau netrukus Erikas XIV Joną įkalino. 1562 metais švedai užėmė Pernų. Visi šie įvykiai vis dėlto nesutrūkdė Lietuvą įsitvirtinti pagrindinėje Livonijos dalyje. 1560-1561 metais apie 7 tūkstančiai lietuvių karių įkurdino savo įgulas daugiau kaip 20 Livonijos pilių. Lietuvo šiaurinėme pasienyje įsitvirtino daug pilių ir seilpilio seniūnų paskirtas Mikalojus Tolvaiša – tuo pridengdamas šalį nuo netikėtų rusų puolimų. Sviruojantis Ketleris vis dėlto laikėsi Lietuvos. Karinė Lietuvos intervencija artėjant paliaubų su Rusija pabaigai apskritai pasiteisino. Rusijos ribos nenusidriekė šiauriniu Lietuvos pasieniu iki Baltijos jūros ir lietuvių įgulos atsidūrė Dauguvos prekybinio kelio pilyse. Šiaurės rytuose Lietuva padarė viską, kas įmanoma. Savo XVI amžiuje antrą trečią dešimtmetį įsikovotai padėčiai išlaikyti. Iki 70-mečio pradžios Radvilų įtaka lėmė ramų užnugarį ir pietvakariuose. Lietuvos ponų tarybai kol kas sekėsi nesupriešinti jūs ir Zigmanto Augusto siekių Livanijoje, kurie ne visiškai sutapo. Šiuo metu Lenkijos senatas nebuvo linkęs kištis į Livonijos reikalus, nes turėjo svarbesnių problemų. Tačiau tai nereiškia, kad jis nenorėjo jos užvaldyti. Zigmantas Augustas ne tik atsižvelgė į tai, bet ir orientavusi į abiems šalims, kurių svarbesnė buvo Lenkija atstovaujančią dinastinę politiką. Ponų taryba negalėjo to ignoruoti, ne vien norėdama gauti paramos iš Lenkijos, bet ir tarptautinės politikos paužiūrių. Su Zigmantu Augustu užsienį šnekėjo visų pirma kaip su Lenkijos karaliumi. Šią subtilybės gerai perprato Mikalojus Radvila Juodasis, Jis siekė pasinaudoti beviltišką Livonijos padėtimi, kad galėtų ją galutinai prisijungti. To norėjo ir Zigmantas Augustas, bet ne visai sutapo prijungimų konkretizavimas. Mikalojus Juodasis norėjo Livoniją gauti vien Lietuvą, jau Zigmantas Augustas, nors ir neprieštaravo Radvilos siekiams, neturėjo tvirtos nuomonės. Tokia valdovo pozicija netrukdė kancleriui ir jis netruko ją pasinaudoti. 1561 metais gegužės 30 dieną Mikalojaus Radvilos juodojo prašomas, Zigmantas Augustas iš Vilniaus parašė Ketleriui, kad 1559 metų sutartis jau nėra reali, todėl reikia naujo susitarimo. Virželio 8 dieną jis nurodė, kad Lietuvos kantleris netvyks į Livaniją. Mikalojus Juodasis ruošėsi tai padaryti jau gegužės mėnesį, kol nebus atsakymų. Lietuvos diplomatija galėjo tokią sąlygą skelti, kadangi kariuomenė parodė galinti sulaikyti rusų puolimą. Ji neapsiriko. Livoniečiai ryžosi rinktis Lietuvą. 1561 m. Liepos pradžioje su gana stipriomis jėgomis į Livoniją džygiavo didysis Etmonas Mikalojus Radvila Rudasis. Jis išbuvo čia du mėnesius, gerokai stabilizavo padėtį ir tai Mikalojui Radvilai Jodajam leido energingai vesti darybas. Mikalojus Rudasis net nusiuntė laiškus Stalino miestui ir šiaurės Estijos bajūrams, kurie buvo pasidavę Švedijai. 1561 m. rūpiučio mėnesį į Livoniją džigiavo Mikalojus Juodasis su 3000 vyrų. Rūpiučio 23 dienai su pompastiška 900 žmonių palyda įžengė į Rygą. Remdamasis Lietuvos kariuomenės veiksmais ir Zigmanto Augusto diplomatijos pasiekimais, kancleris negailėjo rygiečiams pažadų, garantavo, kad bus gautas Vokietijos imperatoriaus atleidimas nuo ištikimybės jam priesaikos. Rugsėjo 8 dieną Mikalojus Radvila Juodasis išdavė rygiečiams politinių ir konfesinių garantijų aktą. Rygos taryba rugsėjo 19 dieną pateikė savo sąlygas, iškėlusi dar teismų ir prekybos laisvės bei išimtinės sankrovos teisės reikalavimus. Rugsėjo 20 dieną Ryga gavo garantinį Zigmanto Augusto aktą. Mikalojų Radvilą Jodajam nepavyko įtikinti rygiečių prisijungti prie Lietuvos, tačiau jie jau šios minties kategoriškai netmetė. Tuo buvo pašalintas Rygos trukdis Livonijos klausime ir dešimties tūkstančių auksinų radvilos išlaidos, skirtos visai šiai ekspedicijai, nenuėjo veltui. Dirba daryboms su visais Livonijos atstovais buvo parengta. 1561 metų spalio viduryje į Vilnių atvyko Gotardas Ketleris, arkivyskupas Vilhelmas Livonijos bajorų ir Rygos miesto atstovai – Vilniuje susirinko Lietuvos Seimas, buvo atvažiavęs ir Zigmantas Augustas. Mikalojaus Radvilos juodojo scenarijaus šiuo kartu niekas nesutrukdė. Krokovos vyskupas Pilypas Padnevskis prašė, kad Lenkijos atstovai neturi įgaliojimų. Rygiečių reikalavimas, kad jie gautų ir Lenkijos globą, pakibo ore ir Lietuvos pusiai nebetrukdė. Gotardą Ketlerį ir arkivyskupą Vilhelmą su Lietuva siejo jau ankstesni susitarimai ir užsimesgęs bendradarbiavimas – Prie jų šlėjusi Bajorija ir Cesių bei Valmieros miestai. Lietuvos diplomatai, negalėdami eliminuoti Lenkijos veiksnių, stengiasi nustumti jį į neapibrieštą ateitį, neturinčią Lenkijos Seimo pritarimų. Zigmantas Augustas dėl to neprieštaravo. Priminus, kad valdovas skuba išvykti į Lenkiją, darybas pavyko užbaigti. Livonijos ordino magistras ir Rygos arkivyskupas prieimė Lietuvos sąlygas. Ryga jas atmetė ir susitarime nedalyvavo. 1561 metais lakryčio 28 dieną buvo sudaryta sutartis. Visi Livonijos atstovai skyrus Rygą prisijungė prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos autonominės provincijos teisėmis. Jei buvo garantuota esama santvarka, teisė ir leista išpažinti Augsburgo tikėjimą liuteronybę. Nustatyti ryšį su Lenkija buvo palikta ateičiai. Rygos arkivyskupas prisiekė vien tik savo vardu, kadangi neturėjo visos arkivyskupijos įgaliojimų. Arkivyskupija sutartį pripažino 1562 metais kovo 4 dieną. Livonijos teritorija buvo padalinta į dvi dalis, kurias skyrė Dauguvos supi, Ryga pasiliko nepriklausomų miestų. Kairėje pusėje buvo sudaryta kuršo arba kuršo ir žiemgalus – hercogyja. Ją iki išmirimo turėjo valdyti Ketlerio giminės valdovai – Tapdamas kuršo hercogu ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio vasalu, Gotardas Ketleris čia 1561-1562 metais padarė tai, ką Albertas Hohenzollernas 1525 metais padarė Prūsijui. Kaip Lenkija 1466 metais gavo rytų pamarį, taip dabar Lietuva gavo žemės esančias dešinėje Dauguvos pusėje – Ši tiesioginiai Lietuvos valdžiai atitekusi sritis buvo pavadinta Uždauguvio kunigaikštyje. Jos administratoriumi buvo paskirtas Ketleris. 1561 m. Vilniaus sutarties nebuvo galima pritaikyti Rusijos užimtoms Livonijos žemėms, Švedijos valdomai Šiaurės Estijai ir Danijai priklausančioms Saremai bei Pilteniai, bausioms kuršo vyskupo valdoms. Generaliniu Zigmanto Augusto įgaliotiniu Livonijos reikalams tvarkyti buvo paskirtas Mikalojus Radvila Juodasis. Jis 1562 metų sausio pabaigoje atvyko į Rygą. Ordino pilyje Radvilas Zigmanto Augusto vardu vasario 5 dieną prieimė vasalinę Ketlerio priesaiką. Gotardas Ketleris perėjo į Liutaronų tikėjimą, paskelbė Livonijos ordino panaikinimą – ir tapo pasaulietinio kuršo hercogu. Hercogijos sostinė buvo pasirinkta Jelgava, kurį laiką Ketleris dar gyveno Rygoje. Vasario 17 dieną Lietuvių įgula užėmė Daugav Gryvos pilį Daugovo žiūtyse. Šį kartą Lietuvos kanclerio darybos su rygiečiais vyko sėkmingiau. Jie gavo antrąjį jo garantijų aktą ir kovo 17 dieną prisiekė Zigmanto Augustų ištikimybę su išlyga, kad Rygai bus užtikrinta ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos globa. Jos negaudamas miestas nelaikė savęs susaistytų įsipareigojimais. Tokia Rygos pozicija bent jau netrukdė Lietuvai prisijungti Livonijus. Įvyko tai, ką brėžė lietuvių kariaunos dar 13 amžiaus pradžioje, ką kartkartėmis prisimindavo Lietuvos diplomatija vėlesniais amžiais. Lietuvos valstybė užvaldė plačią Baltijos pakrantę vienokiomis ar kitokiomis teisinėmis sąlygomis. Tačiau etniniu požiūriu tai buvo jau visai kitoks užvaldymas – 1561 metų sutartis buvo Lenkų kalbą vartojančio Lietuvos ir Livonijos vokiečių bajorų luomo susitarimas. Užkrauto tautinio jungo Latvių, Lybių ir Estų valstiečiams šis susitarimas nepašalino, jo labiau jis nepašalino jų socialinės priespaudos. Prie Lietuvos buvo prijungta ne Latvija, o būtent Livonija. Rusijos smūgė Livonijai padidino ne Rusijos, o Lietuvos valstybės teritoriją bet šį iškovojimą reikėjo apginti kariaujant su ta pačia Rusija. B. Varšuvos recesas 1561 metų Vilniaus sutartis buvo sėkmingas kompromisas su Livonijos vokiečių bajoryje. Smulkiomis įgolomis gindama Livonijos pilis, Lietuva sugebėjo atlaikyti pranašesnių Rusijos jėgų spaudimą. 1562 metais Lietuviai užėmė Ronemburgą, buvo įleisti net į Rygą. Nuo 1561 metų Lietuvos išdas pradėjo gauti mokesčius iš Livonijos. Jau 1559 metais Vilniaus Seime Zigmantas Augustas sutiko, kad pajamos suplaukiančios į lietuvių valdomas Livonijos pilis atitektų Lietuvai. Lietuvos Seimas skelbė Sidabrinę 1561 ir 1563 metais. Antroje 1561 metų pusėje mokesčių buvo surinkta 111 tūkstančių grašių kapų, 1562 metais 228 tūkstančiai, 1563 metais 230 tūkstančių. Tačiau karas darė savo ir biudžetas visą laiką buvo deficitinis – 1562 metais trūko 16 tūkstančių grašių kapų. 1563 metais 477, 1564 metais 16 ir 60 tūkstančių. Didžiajam kunigaikščiui, kaip ir pirmąjį 16 amžiaus ketvirtį, teko įkeitinėti dvarus bei seniūnyjas – Iš miestų pradėta imti priversinės paskolas. Kasmet skelbiami visuotiniai šaukimai išvargino bajoryje. 1562 metais iškilo Švedijos ir Rusijos sąjungos pavojus. 1562 metų kovo mėnesį pasibaigė paliaubų sutartis su Rusija. Karo frontas nusidriekė visų rytų pasienių, gausios rusų paėgos gavo didžiulę manevro erdvę, sukeldavusią mažesnį Lietuvos kariuomeniai didžiausių sunkumų. Šis veiksnys grėsė pakeisti visą Livonijos karo eigą. Tais pačiais metais iškilo ir greitai augančių Lenkijos hegemoninių pretenzijų, kuriuose stiprėjo aneksiniai akcentai grėsmi. 1562 metų balandį Petrakavoje susirinkęs Lenkijos Seimas pasipiktino teikiamą pagalbą Lietuvai, kai šie atsisako sudaryti uniją. Įgavusi svorį, Lenkų bajorija vėl iškėlė šį jau ilgai nedrumstusi abiejų valstybių santykių klausimą. Jį komplikavo dar vieną aplinkybę, nesulaukęs įpėdinių iš savo žmonos Kotrynos, Zigmantas Augustas su ja negyveno. Skirtis neleido Habsburgų baimė ir katalikų tikėjimas, o pereiti į protestantizmą jo gailaitis nesiryžo. Tapo akivaizdu, kad jis mirs bevaikis ir nutrūks Lietuvos ir Lenkijos personalinė unija. Šito bijojo Lenkijos bajorija, kad neprarastų hegemonijos Lietuvai ir Lietuvos bajorija, kad nebegaus pagalbos iš Lenkų. Blogiausia buvo tai, kad Zigmanto Augusto ėmė nebesaistyti dinastiniai interesai, buvę Lietuvai tam tikrų skydų. Tengus ir vengiantis problemų hedonistas ėjo lengviausių pasipriešinimų keliu – flirtu su vis stiprėjančia Lenkų bajorija – 1562 m. rugsėjai pradėjo rinktis Lenkijos bajorų būrei su egzekucijos šūkiais. Lenkų didikų pasisavintų žemio egzekuciją bajorai suplakė į vieną su pretenzijomis Lietuvai. Visą tai susilpino Mikalaujaus Radvilaus juodo įtaką Zigmantui Augustui. Tuo tarpu pasibaigus paliaupoms pasienyje su Rusija, rusai nusiaubė Oršos, Vitepsko, Kopilio, Šklovo, Dubrovnos apylinkės. Zigmanto Augusto suartėjimas su Lenkų bajorija tapo akivaizdus 1562 metų lapkritį Petrakavo Seime. Ta skatino ir jo užsienio politikos nesėkmės. 1562 metais Danija atmetusi jo pasiūlymų sudaryti sąjungą, sudarė ją su Rusija. Laimiai Švedijos-Rusijos sąjunga nesusidarė, o 1563 metais net prasidėjo Švedijos-Danijos karas. Pirmieji rusų polimai didžiosios Lietuvos kunigaikštijos teritorijoje apčiopiamų rezultatų dar nedavė. Atsakydami į juos lietuviai net nuniokojo Rusijos žemės Vitepsko vaivadėjus pasienyje. Tačiau padidėjusio fronto sąlygomis bajūrams tenkas krūvis išaugo, o keletas karo metų jau gerokai visus įsekino. Sunkiai pakeliama įtampa bajūrams sutapo su savo teisių suvokimu. 5-6 dešimtmetį bajorija Seimuose jau išėjo tam tikrą mokyklą ir tai parodė jai, kad ir jos balsas kažką reiškia. Bajorai dar mąstė buitiškai, bet pajuto, kad gali organizuotis ir patys. Unijos klausimas vis didėjančių karo sunkumo akivaizdoje esant tokiam bajorijos akiračiui. Visų pirma įgavo Lenkijos kariniais pagalbos įvaizdį. 1562 metų vasarą susiklaustę įvykiai šį įvaizdį padarė vos nesvarbiausių veiksnių. 1562 metais birželio 18 dieną Zigmantas Augustas liepė iki lakryčio 3 dienos surinkti sidabriniai savo valstiečių. Buvo aišku, kad jos neužteks, reikėjo prašyti ją prisiimti ir bajorų.